որոշեցիք զբաղվել կառուցեվով։ Ձեր աշխատանքն շատ եմ սիրում։ Ուզում եմ ուսումնասիրել ամեն ոլորտը։ Ուրիշ խմբակներ եք հաճախել։ Հա, հոլոնքագործություն, ժանյակ։ Եվ սա ձեզ համար լինելու է հետագայում մասնագիտություն։ Մասնագիտություն, սիրողական։ Մարիամը խմբի ընկերներին ծանոթանալ դեռ չի հասցրել։ Կենտրոն հաճախելու առաջին օրն էր։ Մարիամ, ինչ որ մեկը խորհուրդ է տվել հաճախել Կարուձևի խմբակ։ Ոչ, դպրոց դե մեկան ասեցին, ես համաձայնվեցի։ Ինչ տպավորություն ունեք։ Շարունակելու եք հաճախել։ հա։ Սա ինչ կարևոր։ Սովորեցնում է խմբակավարը։ Ինչ կարևոր չու։ Սուվալակար։ Վոկալի դասարանում ենք։ Սաներից տաթևն է երգում Դաշնամուրի նվագակցությամբ։ Նվագակցողը Դանիել Ալեքսանյանն է։ Առաջին ամիսն որ աշխատում եմ այստեղ, որպես նվագակցող այս տարիքի երեխաների համար շատ դժվար է անցալել դաշնամուրային նվագակցությունը, բայց այս երեխաները կոնկրետ այս խմբում շատ ընդունակ ու շատ հեշտությամբ տիրապետում են դաշնամուրը։ Մարիամ Պողոսյանը նորեկ չէ, երկրորդ տարին է, ինչ վոկալի դասեր է առնում։ Էվելինա Ստեփանյանի միջոցով ստացա երաժշտական շատ գիտելիքներ եւ նրա միջոցով հիմա ես կարողանում եմ իմ այ գիտելիքները ձայնս բոլորի սրտին հասցնել։ Այսպես նայեք, ինչքան երեխաներ կան այստեղ գիտարներով։ Շատ երաժշտասեր ու ակնակ։ Խմբակավարն է Էվելինա Ստեփանյանը ենք ասում, բայց ավելի պրոֆեսիոնալ աշխատանք է կատարվում։ Այո, շատ ենք աշխատում։ Եթե չաշխատեք, ծաներ չեք ունենա։ Իսկ ձեր ծաները այս տարիների ընթացքում ինչ հաջողությունների են հասել։ Իմ ծաները անցնում են ստեղից երաժշտական ուսումնարան, Նաև ունենք արդեն Երևանի Պետական կոնսերվատորիայում ուսանողներ, ավարտած, Սորաբար խմբակում քանի երեխա է ներառվում։ Մի խմբակում 7-8 8 Շատ է քիչ խմբակավարի համար։ Խմբակավարի համար մենակատար աշխատողի ինդիվիդուալ աշխատանքի համար շատ է, բայց մենք աշխատում ենք։ Հարկ աստծո հասնում ենք։ Արմենուհի Գրիգորյանի խմբակում առաջին անգամ բոլորը նորեկներ են։ Նրանց կենտրոնը բերել հուլունքագործության հանդեպ սերը։ Առաջին պարապմունքը խմբակավարը նվիրել է հուլունքագործության պատմությանը։ նորությունից ենք սկսում, չէ՞ երեխաներ։ Հետո հա։ ստորին օղակից սկսում ենք սովորական հյուսելու ձևը, ասենք շղթա կամ թևնոց։ Երեխաները ամենապրիմիտիվ բաները սովորելուց հետո արդեն սկսում են նոր ավելի մեծ աշխատանքներ կատարել այդ ժամանակ։ Ինչ են կարողանում պատրաստել ապարանջաներ, գոտիներ, գերդաններ, գերդաններ։ Ինչքան ժամանակ հետո կարող են ինքնուրույն գործեր հա։ պատրաստել։ Կախված է երեխայի բնավորությունից, ճիշտն ասած, ունակություններից եւ ունակություններից, բնավորությունից էլ, որովհետեւ երեխակա ինքը շատ պարտաճանաչ, համբերատար, աշխատում աշխատում արդյունքների է հասնում շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Կան երեխաներ, որոնց հետ մի քիչ երկար ժամանակ է պահանջվում աշխատել, ողունքը դասյարակում է եւ համբեր գիտելիքերություն երեխաների մեջ, չէ՞ երեխաներ։ Այո։ Եվ ճաշակ է զարգացնում, գույների համադրություն, ամեն ինչ։ Եվ արհեստա եւ արվեստ հումունքագործությունը։ Սիրով են հաջող նույնիսկ ծնողները ասում են երեխաները օրեր են հաշվում, երբ մեր դասաժամը վերջանում է, ես նրանց չեմ կարողանում տուն ուղարկեմ։ Ժամանակի մեջ չենք տեղավորում։ 2 ժամը երեխաներին չի հերիքում, որպեսզի նրանք կարողանան ողջովին այս տարան աշխատանքներ հանձնարարում եք, երեխաները տան աշխատում են։ Ձգտում մտածում եմ տանը ունքագործությամբ նրանք չզբաղվեն, որտեղ ծանրաբեռնված են դպրոցում, դասաժամերը շատ են։ Նրանք ոչ թե աշխատում են այստեղ, այլ հանգստանում են դրա հետ մեկտեղ։ Երբեմն համոզում են, խնդրում են հա։ նույնիսկ ասում են թողեք էլի թողունքները տանենք, տանը աշխատենք։ Երբեմն թույլ են տալիս արձակուրդների ժամանակ մտածում են, որ ավելի լավ է նրանք ունքագործությամբ, հա, քան հա։ թե համակարգիչների կամ հեռախոսների, սմարթֆոնների մեջ լինեն։ կարելի է ռուսերեն արտահայտվել մի սևուկ աղջնակեր խոսքը թարգմանաբար ներկայացնել չկամեցա Данилян Роза. Мне нравится сюда идти, потому что тут интересно, и тут можно познакомиться, и можно заводить друзей. ինչ ես պատրաստում Браслетик. կուզենայիք ինչ զարդեր պատրաստել ինչ գործել Ну, вообще, я хочу сделать бисер, который с картиной можно сделать. Երկի թատրոնի խմբակի սաներն են։ Նրանց կատարումն եք լսում։ Ափսոս, որ հնարավոր չէ ցույց տալ, թե երկելու հետ ոնց են ապարում։ Ինչպես է խմբակավար Անահիտ Գաբուզյանը ձայնով, շարժումներով, անգամ հայացքով աշխատում նրանց հետ։ ուսումնասիրում եմ երկի թատրոնի խմբակ։ Այստեղ մենք սովորում ենք տարբեր երգեր։ Ինչու է հետաքրքիր այստեղ։ Բազմաթիվ խմբակներ կան։ Ինչու երկի թատրոնն եք ընտրել։ Որովհետև ես շատ եմ սիրում երգել եւ բարել։ հագուստի մոդելավորումը ավելի շատ գիտելիքներ ու հմտություններ է պահանջում, քան կարու ձևը։ Դպրոցում բոլորը գերազանցիկ չեն։ Ով հմուտա, հասկանում է, իրամուտ ստացվում է։ Սուսաննա Աբրահամյան, խմբակավար։ Բայց երեխա կա, ինչքան էլ չարչարվում է, չի ստացվում։ Էլի որով կան սովորում է, մեկը վերջնական կետի չի հասնում։ Այդ երեխաները հմուտ են, ձերսաները։ Մեծամասնությամբ հաս։ Այն երեխան, որ գտնում է իրամուտ, չի ստացվում, թողնում նկմա։ Այն երեխաները, որոնք մաթեմից ցուլ են, դպրոցը նրանք տեղ չեն կարողանում, որովհետև հիմքը գծագրի մաթեմատիկան։ Մենակ թվեր չի, պետքա ֆորմուլաներով այդ թիվը մենք ստանանք։ Գծագրությունը պետքա հասկանան։ Ճիշտ է, տարիքային նման տարբերությամբ երեխաներին անգարկել մի խմբակում։ Ուրիշ հնարավորություն չունենք։ Անը մենք այն, ինչ երեխան է ցանկանում, որովհետև ասում են, այսօրը պետքա գաս, ասում են, այդ օրը չեմ կարողանում։ Բաբայն Ինեսա, արդեն այս տարի 5-րդ տարին կլրանա, ինչ մասնակցում եմ, հաջախում եմ հագուստի մոդելավորում խմբին։ Կենտրոնը տվել են շատ հնարավորություններ, նոր ծանոթություններ, այդ թվում հմուտ մասնակիցներից, ովքեր օգնել են, որպեսզի ավելի հմտանամ այս բնակավարում։ Կարել եմ շատ հագուստներ, այդ թվում մասնակիցների հետ հնարավորություն եղել զովորեմ, խորանամ հայկական տարածի մեջ, նախշերի նշանակության եւ 2022 թվականի հունիսի 14-ին կենտրոնը կազմակերպել է հագուստի մոդելավորում կազմավորում հաճախողների համար հագուստի ցուցահանդես, մասնակցել եմ իմ կարած տարազով եւ դարժանացել եմ դիտորդների հավանանքին։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Պատանի նկարիչ խմբակի սաներին եմ ողջունում։ Վազգեն Լալայանը ծով չի տեսել, բայց ծով է նկարում։ Նրա երևակայական ծովի լողորթը անհանգստանալու բան չունի, ամեն ինչ խաղաղ է, երկինքը կապույտ։ Ինչ ես սովորել, ինչ ես սիրում ընդհանրապես նկարել։ Բնություն ես սիրում նկարել, դեմքեր։ Իրինա Խաչատրյանին եմ հարցնում ամենաշատը մարդկանց դեմքեր։ Սիրում եմ դեղինը, գազակագույնը, վարդագույնը, վերջ, վերգույներ։ Սիրում ես ջրաներկով աշխատել, թե մատիկով։ Երկու ձևով։ Ես Ստեփանյան Լուսյան 9 տարեկան, արդեն 3 տարի է հաճախում եմ նկարչական խմբակ, նաև գնում եմ կարոձև։ Ես շատ եմ սիրում համ նկարչությունը, համ էլ կարոձևը։ Փոքր ժամանակվանից սկսել եմ նկարել տարբեր նկարներ, համ գուաշով եմ նկարել, համ էլ տարբեր մատիտներով, յուղամատիտներով։ Մի անգամ ուզեցի հաճախել նկարչական խմբակ եւ դա արդեն ինձ արդարացրեց, որ ես կարող եմ արդեն նկարել շատ գեղեցիկ բաներ։ Փոքրիկ կարպետագործները փոքր դասգահների վրա աշխատում են։ Նոր են սկսել սովորել արհեստը։ Խմբակավար Գայանե Բեգլարյանը գոհ է նրանցից։ Շատ հասկացող, շատ լավ երեխաները։ Ձեզ գործն առաջին փոքր զարդանախշերով սկսում են։ Բաղեն իրինա։ Հիմա ինչ ես գործում։ Պայուսակ։ Ինքդ օգտագործելու է։ Այո։ Երեխաները ցույց են տալիս իրենց գործած զարդանախշ էջանշանները, հերախոսի պատյանը, Արցախի դրոշով կրծքանշանը։ Իսկապես տաղանդավոր են։ Մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը ստեղծվել է 1993 թվականին, երբ թնդանոթները դեռ չէին լռել։ Հիմնադիր տնորենը Լյուդմիլա Բարսեղյանն է։ Նա 2015 թվականից կենտրոնի խորհրդի նախագահն է։ Սկզբում գործում էր 105 խմբակ 1500 սաների ընդգրկմամբ։ Շենքային պայմանները բավարար չէին, օգտագործվում էին նաև հանրակրթական դպրոցների հնարավորությունները։ Այս հիմնարկն առաջին 3 տարում 7 անգամ տեղ է փոխել։ Իսկ երբ 1999 թվականին ուսումը դարձրին վճարովի, կտրուկ նվազեց երեխաների թիվը։ Մի խումբ նվիրյալ մանկավարժների շնորհիվ չդադարեց գործելուց, երկար համարելուց հետո ուսումը վերստին դարձավ անվճար։ 2010 թվականին կրթամշակութային այս օջախը տեղափոխվեց նորակառույց ու լուսավոր մի շենք, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում։ Այս ուսումնականում ավելի քան 1500 երեխա է հաճախում կենտրոնի 29 անուն 106 խմբակ։ Ամենից շատ երեխաներ սովորում են պարարվեստի եւ նկարչական խմբակներում։ Տեխնիկական խմբակներ էլ են գործում՝ ռադիոտեխնիկայի, տեխնիկական մոդելավորման, էլեկտրատեխնիկայի։ Չկա մասնագետ Ինչքան ենք մենք ուզել ավիոմոդելավորման խմբակված ենք։ Չկա, ընդհանրապես չկա մասնագետ։ Լյուդմիլա Բարսեղյանը հպարտությամբ պատմում է կենտրոնի սաների հաջողությունների երկչախմբի մասին։ 98 թվականին երկչախումբը Հայաստանում զբաղեցրել է երկչախմբերի մեջ առաջի տեղը։ Այնուհետև 2-3 տարի շարունակ պայքարել ենք այդ երկչախումբը ափսոսեր արդոր ծրվի։ Երեխաները մեծանում են գնում են, պայքարել ենք, որ դարձնենք պետական երգչախմբի։ Այդ երգչախմբի հիման վրա ստեղծվել է 2000 թվականին Մռակած պետական կամերային երգչախումբը, որը հայտնի է աշխարհում։ Գիտեք, որ մեր երգչախումբը, կենտրոնի երգչախումբը, Մոսկվայի Գնեսինի անվան երգչախմբի հետ մրցել է եւ Բարսելոնայի պրոֆեսորները զարմացած մի փոքր Ստեփանակերտի երգչախումբ եւ Մոսկվայի Գնեսինի անվան շշկրվել են, չգիտեին որին գրանպրի տան։ Որոշել են իրենց պատմության մեջ առաջ անգամ գրանպրին կիսել։ Սանտա Մարիա եկեղեցում Ստեփանակերտի մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի երգչախումբը Մոսկվայի Գնիսինի անվան երգչախմբի հետ միասին երգել են Ջանարաբաղ հայերենով։ Այսօր Մարին Սերգեյevնային փոքր երգչախումբը այստեղ պատրաստում է երեխաներին երեխաները արդեն մեծանում են, ավարտում են ու գնում են աշխատանքի մրակած պետական երջերով։ Նույնը Վելանս վոկալ խմբը։ Վիլեմ Միքայելյանն է ղեկավարում մեր գործադիրությունը։ Դա էլ մեր վոկալիստները։ Վարտել են կենտրոնը Մակավարժական կոլեկտիվը կենտրոնը երեխաների համար վերածել է հեքիաթային պալատի, որտեղ Ստեփանակերտի փոքրիկ բնակիչները մոռանում են պատերազմի սարսափներն ու տագնապները։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոեմբերի 11-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Դաթև Զարգարյան։